besono estas plei forta ordono. Anta u quar revenante el concluda visito ce curazisto, mi seriose pripensadis pri mia conduto, dum la lasta iaro poste meritigio, rilate al manco desorgado pri mia corpa condicio malgrau che mi clopodadis gimnastici du foie semaine, cae resignis, cie leble plei multe, pri automobil veturado, favore al piedirado, facte mi ne sorgis pri tauga lauagia equilibra mangiado unue mi rememoris pri humura episodeto el unu el la bildestria i albumoin de Asterix cae Obelix, vidu la supra in bildestrioi, qui sia tempe tre amusis min. Sed nun, mi mem trovidis en situatio simila al tiu de la gaula villagestro. Iom post iom mi tro dicigis eble anca pro la facto che nun mi trovigias plei parte della tempo heime apud cui cae friduio crom aliai ne tie la i de colesterolo mio la sango testo clare indichi stro altan nivelon de trigliceridoi chiui parte ie mia agio, povus recte causi cardiovasculain malsanui cae ec aperon de diabeto. Tiui ci estis la malbonai iom timigai novajoi, sed, bon chance, laudire de mia curazisto, estis ancau bona nova geto, serio da aliai analisoi tute ne evidentigis cronica in symptomoi seriosa changio de mangio cutimoi cae de viv maniero povus prescau certe draste plibonigi mian san stato. Do, ien mi fronte de tut nova de fio, maldicigi ie almenau dec quim kilogramoi, cio estas dec ses procentoi de mia tiama peso. Nu, bone, mi neniam en mia vivo faris dieton, cae ec la vorto dietum mem vecis en mi malagrabla in sento. Despli, che suffice bone conante min mem, mis ciis che por aferoi rilatai al viv cutimoi, mia mem disciplino neniam tro bone funciis. La cutima solvo estis consulti dietiston, ricevi liston de permesitai cae malpermesitai mangiagioi, cae cefe la quanto in tage permesitain. Facte, oni devus dum la tuta tago baractadi lau hamlete, ciù mangi au ne mangi, ien demando. Fine mi decidis sole provi alian voio. Compreneble lau comuna saggio, por mal dicigi, oni ne predevas tutte forigi dolciagioin, alcoholagioin, trograsain mangiagioin, cae tauge reducti la quanton de la aliae. Mi adoptis la regulon de duono. Antau ol ec mangi, oni preparas cion cion oni mangios, cae ciam temas pri la duono de la cutimai shatatae quanto. Dum la unuae du tri semainoi la vivo ne estis tiel plesura. Et hazarda televida reclamo pri su suferigis min. Por superi crisa in attacco in de malsato, a parte dum la en litigio, mi creis en mia menso, kiel imago de mia corpa metabolo, bildon de granda turnigianta inerzia rado, kies rotazian directo mi clopodegis shangi el dicigio al mal dicigio. Tamen, ciam la mem sugestio ne successis, por quietigi la malsaton mi mangis iom da fructoi au da crudai legomoi ciel carotoi au capsicoi. Anca o abunda trincado de fresha acvo helpis. Alia grava afero oni ne devas mangi ege tranquile cae tre ege mal rapide. Existas ancau aliai artificoi de mem sugestio. Exemple, kiel italo mi tute ne povas resigni pri pastagioi, do mi ofte ilin mangias. Sed compreneble ilia quanto en la plado iam de la comenzo devas esti malgranda, facte duono, ciu vi memoras? Do, oni devas sin convinci per mem sugestio che oni iam englutis la mancantan quanton, cae tiel giui frandante la restagion. Facte, post la unuae telcae semainoi, ciam oni constatas che la corpa peso suffice rapide malpli pli eble pro la consequenza mem contentigo oni psicologie curagillas cae iom post iom la antaua daura sento de malsato malaperas. Sume, dum la lastae quar monatoi, mi maldicigis iedec quin kilogramoi. Mi fartas tre bone, cae la nivelo de la trigliceridoi estas nun perfecte laula normo. Tamen, eble ion envieme, iam multae conatuloi avertis min ne gioiegi pro mia successo, char maldicigi, ili assertas, ne estas tiom malfacile conservi la tingitan peson estas la vera et pli grava defio. Nu bone, ni estos kaj ni vidos.